emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekara initik ez! uueks videohtatik on egitu kõrvukinan tšok. Pärast jäne viliko võetu kuhatšan, tšakatšan. Kultur Alea. noiz baitzuk naukezunean gaitzetsi, ez deus iritzirik begi zohotzez, zure fabore duket buru hauzi, zintzoa itortuz zu, zin hausle ordez. Neure tatxez neu baina izjakitunen, moldadezaket zure alde ipuin, halako bat neure erugordeen, ene galtzea, zuri aintza gordin. Hala ni ere galtzez irabazle, Zugan jarririk maite pentsu oro, Neure buruari irain egozle, Zure abantailaz nikareago. Hain zaitutzu maite, Hain naiz ni zure, Zure zuzenez, Oker horo neure. Ba gure gaurko kultura William Shakespeare sonetoak izenburupeko diska liburua interesatuko gara, baina baita ere proiektu honen baitan sortu den ikusgarriaren inguruan mintzatuko gara Zabal, eh martxoaren 29 juntan igande hontan e, eh, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian Bazeru horren infernuak izenburupeko ikusgarria izanen baitugu, ba, atxaldeko zazpitatik goiti. Honen inguruko zetasunak bilduko ditugu laizter, Josan Goikoitzea musikariarekin mintzatu baikara, baina baita ere, Juan Cruz igerabide, eh, Mikel Laboa katedrako zuzendariarekin ere, izan ere, ba, diska liburu ontara iristeko Mikel Laboa katedraren babesa ukan baitu, ba, proiektu honek. Aipatuko dugu, Shakespearean eunda berroita malau sonetoak Juan Gartziak euskaratu dituelarik, ba, liburu hontan koldobika jauregik ba, irudiz eta diseinuz ornitu dituela horriak eta josan goikotxa musikariak ba, kantuak dituela sortu sonetoak musikara ekarriz hain zuzen bainbat eh, artisten kolaborazioarekin burutu den proiektu bereziuntaz bada, mintza gaitezen. Eme begitartez zaitu naturak pintatu zu, ene jaun emaztea. Zinez eme, baina ezarin modak aldakoja zure bihotz emea. Begiz argi utz eme tolez Ba, igande juntan, e, Vitoria Eugenia Antzokian entzun dugu e, Donostian izango dugula ba, ikusgarri berezi bat zeru horren infernuak goiburuarekin eta egitasmo hontaz mintzatzeko e, Juan Cruz Igerabide, e, Mikel Labak aterrako zuzendaria izango dugurekin eta baita josango ikotxea, musikaria ere. Em, proiektu honi buruz e, mintzatuko gara eta astapen batean e, liburu zedea zitzein barko genuke ez da, edo egitasmo honen inguruan e, eh, babiltzen den guztiaz. azken finean, e, liburu diska honetara iristeko e, abentura Abentura bat e, bizi izan baituzue jende ugari bildu baita proiektu honen inguruan Juan Cruz, agian zurekin hasiko nintzake em, aipatzeko pitin bat eh, zein izan den e, eh, guztionen abia puntu? Bai, ba, abia puntu izan zen eh, Juan Garziaren sonetuen itzulpena, orte, e, urte askotan landuak, zeuskanak, eta mm, nik katedra, Mikelaua katedraren zuzendaritza hartu nuenean, ezagutzen nuen lan hori, eta e, alako bultzada bat eman nahi zanion, eta bai Shakespearek eta bai Juan Garziak egindako itzulpen mailak merezi zuten ba beste edapen bat bultatzen saiatu nintzen E, mm, bueno, eh, Josean goikotxearen kontaktua ea lehendi ba genuen, eta pixka bat bide horretatik e, musikaren laguntzarekin, eta bai koldobika jaure giren ba, irudi laguntzarekin, eta bar, ba, sartu ginen alako abentura <laughs> ba, amaigabea, ez da izan, baina luze batean, eta e, hor azkenean juntatu zaizkigu ingurura, ba, ba, euskal kulturako mm, jende ugari denak parte hartzera oso bihotz zabal jokatu dute, bai, bai errezitatzen aritu direnek, bai e, musikariek, musikari ugarik hartu dute parte, eta batez ere bai hiru protagonista nagusi hauek, eh, e, Koldobika Jauregi, Juan Garzia, Tzultzaila eta Josean, egoikotxea ba musikaria. Zeinen neguan zorduokitun zu gabe Adu iesleen gozo Zenbat hotzaldi, zenbat egun ilun Nolako gorria bendua itaso Alta Shakespearean sonetoetatik abiatuta, e, e itzulpen soietik aratago doan e, egitasmo bat edo e, bilakatu dela esango zenuke? Bai, noski, e, orain gaina jaialdearekin, zera, mm, elburu nolabet arte molde ugarien batuk eta hori oendikan zabaldu egin nahi du gehiago antzokira ekarri. Eta hor pixka bat e, Shakespearek berak zuen ba Shakespeare ta antzokia noski ba, oso loturik dauden ez ba guk ere nolabait mm, hori ere beste alde hori ere ba gehitu nahi izan dugu ta eta azkenean zer da ba sonetoak e, gaurkotu azken batean bizi berritu gaurkotu euskarara ekarri e, eh, Shakespearek Euskarari ematen dion aberastasun iturri hori ba, jendeari zabaldu, eta gainera Euskarak ere nik usteet eman diola Shakespeare bere ikutu bat, ez? Bere aberastasuna. Madarikatua ere bihotza estiatzen duen bihotz latz hoi. Neu turmentatzea askiez antza. Eunda, berroita malau sonetuak, eh, Euskarara itzuliak izan dira, e, kontatuko aldi guzu e, eh, sonetuak ezagutzen ez dituen horrentzat eh, zer e, ba, biltzen duen Shakespearean lan honek? Bai, e, amodioaren am, amodioari buruzko sonetuak dira, eta amodioaren aurreko e, jarrerak ikusten dira, ez? em, emozioak, sentipenak, eta, e, bueno, hasi amodioaren lanak, zango genuke, ez, amodioaren lanak, e, bai ilusioak, bai miresbenak, eta baita ere, mina ere. Eh? azkenean, azkenian, goaz nolabait txuritik beltzera, liburuan zehar, e, bizitzatik eriotzera, balioa bezala, eta amodioaren ba, bideia, azkenean eh, bizitzaren bidaia adierazten du baita ere, amodioaren bidaia honek. Uda egun bat ote dirudizu. dizu. Josan Goikoetxea, e, zu mm, musika munduan ibilbide luze egin duzu, e, orain e, proiektu hau eskutartean, zango zenuke erronka berri bat dira zure esperientzia hautan edo? Bai, erronka berezia izan du da. Shakespeare bere osotasunean genero bada, baino genero horren barruan Shakespearen sonetoak mm, genero bat da. Eh? Soneto, sonetoien eh, E, uki duen edapena mundu osoan, ez da? Eta, bueno, proiektu honen aurkezpenetan esaten dugu bezala, hizkuntza berri batera ekartzea, pues, konsideratzen da, pues, eh, olako, bueno, eh, ito bat edo ez dakit eh, eh, kontsideratzen da bueno, une, une garrantzitsua. Eta gaina, esaten da ere, kultura edo hizkuntza bat pixka neurtzeko modu bat badara. Era? Eh, hizkuntza horrek nola ekarri duen hizkuntza horretara Shakespeare. Ordun eh, aurrekari guzti hoiekin pues, <laughs> kontuan hartuta pues, bai, erret, erreto bat da niretzat, erronka bat da e, sonetoiek musikatu nahi izatea, ez da? Esan duan bezala, genero bat da, eta, bueno, oigarren mendean ikusi izan dugu Inglaterran gehien bat, baina mundu osoan nola ekarri musikatu diran beste, beste kultura batzuek nola musikara ekarri duten poesiak musika eskatzen du, eh? Eta ez, eh, bakarrik errezitazio baizik, eta musika Ordun erronka horri heldu genion duela urte pare bat joan ezautzen nuen eta bara genuen olako elkarrekiko sintonie bat bagenuen eta sintonia horri tiraka hasi ginen bueno, kantu bat egingo dugu eta bi eta hiru azkenean bo, diska osoa sortatu zen eta proiektua eh, loditzen juntzan. Ordun berez helburu zana e, eh, Shakespearean sonetoak gero aitzaki bat bihurtu da ere pixkat artekotasun hori pues, bueno, guk ere desarrollatzeko ez da garatzeko koldobika jauregirekin lan egitea ere pues, e, izan du da fantastikoa bea bera ezautzea eta beak nola lortu duen mundu bueno, abstrakto eta eta berri bat estetika moderno modernoarekin ez da Juan Cruzek aipatu du eguneratzea ez Shakespeare bera azkenean hain gaur egungoa da, atemporala da, irakurtzen dituzu bere sonetoak, eta gaur egungo e, estetikan oso ondo dator, datorren zerbait da, ez da, bai musika aldetik, bai, bai kasu honetan eh, ilustrazio aldetik, eh? baina musika aldetik ere, ohartu gera nola, kantu bihurtu ditugun sonetoiek, gaur egungo musika, erritmo eta estetikara ekarriaz. maitasun lastan ekin indar berriz, ez da dinkamurs iredazta gura. Gaurkoz berdindu xearen janariz, dakian bihar zorrotzago gara. Aizena izan, gaur aserik ere, begi goze zirenok jadak liskez, ikus bihar berdin utzi. Eta anistasuna ere bilatu nahi izan duzu, bai ahotsetan eta baita ere musika estiloetan. Bai, azkeneko urtetan egia da e, gure ibilbide jarraitu duenak, pues hortan aritu gea asko, eh? esperientzia kolektiboetan pues, sortuko dira besteak, egun sientiren kantak, eta oso bueno, esperientzia ederrak eta aberatsak izan dira kolektibo, kolektibitate aldetik, eta hortik jarraitzea nahi izan dut e, proiektu honetan e, hori dela eta zortzi kantari dira, deneta diskan, eta musikariak e, hogei bat dira denetara. Eh? Piska bat guztoa, hartu diot, pues, bueno, anistasun horri, ez da, diskoan eraman dut, eta zuzenean ere hori eh, isladatzeko asmoa, eh, asmoa dugu, eh? anistasun hori. Esango ikuskizunean ez direla badiskako kantari guztiak ikusiko, e, zonbaitzuk parte hartuko E, baitute, e, Victoria Eugenian, e, kontatuko diguzu ze musikari edo ze kantari entzun izango dugun? E, ikuskizunean emezortzi persona izango gera taula gainean, hoietatik e, bost kantari, bederatzi musikari, hiru dantzari eta errezitatzaile bat. Tartean, aipatu dugu ditut, e, bost nafar dira, e, kantariak bi, peti eta estitxupinatxo, beratarrak, e, dantzariak Iruña inguruko Montse Zabalza, Jon Barbarin eta Txori Garzia Uriz izango dira. Iruña inguruko taldean e, aritze dira, tempo mobile taldean aritzen dira, baina kaso honetan Montse Zabaltzaren koreografia eta zuzendaritzapean arituko dira. Bosna Nafarroiek, iparaldetik berriz ere bi izango ditugu, Pierre Paul Versaitz kantaria, eta Simon Fuchs, e, bueno, aktorea, bea, kaso honetan errezitatzen izango dugu. Eh? Iparraldeak e, pisu handia izan du du proiektu honetan. Eh? Kantariak, eh, musikariak eta errezitatzaileak asko. E, Simun eta Manes Futs, eta Pantsoa Txegoin, Benia eta Xeari, Magio Jenard, eta zerrenda luze bat. Egia esan, bi urte zaritu gera errezita kantuak grabatzen, eta iparraldekoekin, aipatu behar da, oso esperientzia polita izan du genuen, Simun Aranen etxean grabatu genintun, hainbat eh, errezitatu, egun eder bat pasat genuen, eta, eta oso maila handiko errezitatuak dare. Juan Garziak beak eh, aipatu izan du du, e, literatura frantsesak eta pixka bat e, sintonia gehiago duela mundu guztionekin errezitatuekin eta Shakespearen e, eh, dekasilabo guztiekin eta pixkat modu naturalago batean e, aritzen ote diren e, hori azpimarratu izan du dugu baino benetan oso maila handiko errezitatuak dira. Ba, izaztuko baitugu, e, diskan ba, kantuak entzuteaz gain ere, e, ba, sonetoak errezitatzen entzungo ditugula ere hainbat lagun. Egun da berrogei, pertsona inguruk parte hartu baitute, ba, soneto guzti errezitatzen ez da? Bai, eh, kultura <clears throat> arloko e, jendea konbidatu dugu, eta egia esan sorpresa handi izan da, zen... E, guzti guztiek eh, baiezkoa mandigute eta eta azkenean eh, gogoarekin geratu gera jende gehiago ere gonbidatzeko ez ba 154 ba, ziren ja gehiago ezin zen baina alde horretatik oso esperientzia ederra izan da eta eh, hor oso oso polita gertatu zain niri zera prozentzu honetan eta gero berri zentzun da zedea eta bar zer nolako proposamen E, izkuntzaren aldetik ere ez, e, bai errezitatzerakoan, bai esaldia, esaldiaren erritmoa ematerakoan, eta bar, ze proposamen desberdina dauden batetik bestera, eta zein aberatsak ez? Ba, entzun genitzake bizkaiko doinu petoak, ipar, xuberoko doinu petoak, maili horien artena zoragarria da entzutea ez, eta Nafarroko, Gipuzkoar, Gipuzkoarrak, gero oso oso batuak diren batzuk ere badaude, e, guztiak e, egiten dute beren ekarpen artistikoa azken batean ez. E, eta gero noski beste ukitu berezi bat ematen die kantariek. Kantariek e, mm, ulertzeko beste pauso bat, beste, edo ulertzeko edo bizi berritzeko beste pauso bat gehiago, ez? Hor, niretzat unkigarria egin zait e, best, denak, baino bat, bat ipat baina baino zen e, zak, kanta egintza, errezitaziotik oso gertu dagoena, eta aldi berean ba, musikaren e, muina biziz ez. Ba, esango dugu alde batetik eh, liburu zedea badugula eta bestetik eh, ikuskizuna. E, izango duguna igande lehenengo aldiz ikuskizunean aipatu diguzu Josean, ba 18 artista izango zaretela taula gainean, musikariak, errezitatzaile bat, kantariak eta baita dantzariak ere azken finean dantza errezitaldi eta musikarekin e, nahi izan baitu zuen pixate eh, ikusgarria. Ba, asieratikan musika eta hitzan ekarri nahi genuen, baina oso biztan zan pixka bat eh, sonetoak ez baldin badute gidoi teatral bat, e, antzerki gidoi bat ez badute ere, badute olako trama bat. E? Shakespearek soneto hauek idatzi zituen agian bez, bere bizitzako amabost hogei urtetan, ez zituen oso epe motz batean egin, eh? amabost hogei urtetan idatzi zituen, eta badagolako ziklo vital bat, eh? soneto guzti hauetan, eta badago trama bat, eh? Shakespearen inguruan badaude ze asko, bueno, Shakespeare bera existitu zan edo ez, baina bueno, sonetoak ere beak idatzi zituen, bueno, egia da hor badagola osotasun bat badagoela nahi bat badagola trama e, dramat, dramatiko bat eta hori eramateko oso baliagarri izan du zaigu dantza E, pixka bat horra gertzen diran e, eh, personai horiek, e, gehien bat poeta bea, da mailuna, e, beste antzerkin lan batzutan ere pixka eta gertzen diran personaia dira, gainera, eta mm, oso baliagarria izan du zaigu hitza dantza. Beraz, elkarrekin joango dira, eh? bai musika, hitza eta dantza esan nahi du. Dantza ez da bakarri joango, baizik eta hitzaren akzioa bea eraman nahi e, ikusi izango dugu dantza. Orduan, denbo guztien hiru elementoak e, interaktibitate batean izango dira, musika, hitza eta, eta, eta dantza. Eta sonetoen artean ere autaketa bat egin duzue. Bai, onda malau dira osotasun batea, eta guk drama hori, esaten duen bizela, eh, jarraitu daiteke guk e, eh, hogei eta iru dira deneta, zuzenean izango diranak e, igandean. Eske, soneto bakoitza, soneto bakoitza ja historio bat da, Osea, ez eh, historia bena motz geldituko dela egoita hiru bakarrik direlako, ez eske eh, soneto bakoitza histori bat da, osea, soneto batekin egon daiteke ikuskizun oso bat. <laughs> Orduan, egoita irurekin lortu dugu olako trama bat eh, lotzea, eta nik uste dut gainera pixkat representatiboa dala, guztiaren representatiboa dala, direla egoita iru hoiek, ez da? Balen itzurdua bada izango dugu igande honetan, e, biratxo bat abiatuko duzu hortik landa. Ez da genik, ba, basen afarrora, siberura edo lapur dira etortzeko asmorik e, baduzuen, e, eh, astapen batean bintzat. Badira motiboak, eh? leheno esan dudan bezala, inbeste jende honik, eh, iparraldeko jendea, bai aktoreak, bai errezitatzaileak, bai musikariak, bai kantariak, eh? oso gustora egiten dugu <laughs> iparraldeko bidea, eta, bueno, amestu dezagun, eh? zergatik ez, eh, udazkenean eta pixka bat bira azten danean, pues, Shakespeare ere iparraldera eta Nafarrora eramatea. Ba, mi esker. ez dolu egin hiltzean Bauntan bururatzen dugu gure gaurko kultu ratala. Nera aletik besterik zule. nahi duzun nerate. Aio. Munduari bano ala albiste, hartzeko nautela arrustelenek. Ez aiek. Dizki okzu piztea Esku honen Gomuta baitzaitut Maiten nahi bainu keaztea Ni oroitz ez minar bazen ezazu Noiz baitoit perciò non so e ghini e per e tu li ni gara gusti no zek nene izanik, utz maitasuna te shuna bat, noiz me kimba noi Dinotza, ez zaipa, ez nahi zuinena izanik Uts maitasuna, hilzenen lekin Munduak luke zure women